آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata 29 da watan rajab hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 20 da watan biyu watan fabrairu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun adda'u wad-dawa wanda suka fi sani da al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wallafar abu abdullah muhammad bin abi bakar bin ayyub ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci mai tarin albarka na al-furqan yau za mu tashi darasi na shidda a cikin jerin karatun da muke gabatarwa da fatan Allah subhanahu wataala ya sanya wa rayuwarmu albarka yau za mu tashi kan gabar da malai yake cewa faslun mun kai tukewar bayani akan eh, matsaloli da suke hana yin tasirin addu'a haka yau za mu tashi akan ladubban da ya kamata mai yin addu'a ya dabi'antu da su domin ya samu sa ta samu wucewa a gun Ko eh, komai na rayuwa akwai ladabi a cikin sa musamman ma tsakaninka da mahalicinka, in babi aula ka kasance kana wa ubangi subhanahu wataala wata ladabi ita kanta addu'a akwai adabuha tana da ladubba eh, sannan kuma akwai awqat akwai lokutan da ake karban addu'a wanda idan mutun yayi ba kunkunto ba shakka a ciki Allah subhanahu wataala yana karban addu'ar sa mali yake cewa wa idza jama'a ad-du'a hudur al-qalbi wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'ala al-matlubi wa sadafa waqtan min awqat al-ijabati as-sittah wa hiya ath-thuluth al-akhir min al-layl wa inda al-adhan wa bayna al-adhan wal-iqamah wa adbar as-salawat al-maktubat وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم آه، مالتي وإذا جمع الدعاء حضور القلب إذن الدعاء تداتي وتدهلرت الزوتية هلرت الزوتية لكسنتي الدعاء da mutun zashi ya halartar da zuciyarsa abunda labbansa suke fada ko harshe suke fada wannan abun shine a zuciya kada ya kasance abunda yake fada daban kuma abunda yake zuciyarsa daban idan aka ce hudurul hudurul qalb ana nihin eh, shine halartar zuciya ya kasance lokacin da kake yin addu'ar eh, to zuciyarka tana cike da wannan abun ba iya halshen ka bane kawai ke fada a'a abun akwai sa a zuciya so tari wani abu yake zo mutum kana fada a baki amma baya a cikin a cikin zuciya kamar da Allah ya zargi kafirai da da irin wannan sifar yaqulna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna fada da halsar su abinda baya a zukatansu so ake idan ka zo wajen addu'a a samu hudurul qalb zuciyarka ka halartar da ita tana cike da yaqini cewa Allah subhanahu wataala zai karbi addu'ar kuma kana mai gabatar da wannan addu'ar a zuci ba iya bakinka bane malace wa jami'iyatahu bi kulliyatihi wannan ladabi na fare shine hudurul qalb ai domin anan malai ya daga yula dubba guda goma wanda suke adabu du'a malai ya ambaci guda guda guda 20 ladabi 20 malai ya ambata wanda ya kamata duk mai addu'a ya kiyaye akan su wasu malamai sun kara su fi 20 inji irin su ibnu baz alaihi rahmatullahi ta'ala haka a wasu guraren shi kansa ibnu al-qayyim al alaihi rahmatullahi ta'ala ya ambato wasu wanda bai kawo ba a anan a wannan gurin sama ma irin cikin wabil wabil sayyid eh, na nasa balan yake cewa hudur al-qalb nabi na na farko kenan nabi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi ala al-matlub shine ko mutun ya tattara zuciyar baki daya shine jam'iyyatuhu bi kulliyatihi mutun ya tattara zuciyarsa baki daya alal matlub akan abin da yake nema abin da yake son a biya masa bukatar ko a kare sa da shi to ya kasance gaba daya ya mai da tunaninsa da zuciyarsa akan wannan abun sai ce wasadafa waqtan min awqatil ijabati sita, sannan kuma ya dace da da lokaci da ubangi subhanahu wataala yake karban addu'a wasu ke lokuta ne guda shida nan malam ya takaita akan lokaci guda shida amma malumai sun yi rubuce rubuce kware da gaske awqat al-ijaba sun fi guda shida kamar da malam ya ambata a nan sun fi guda shida wanda wasu daga cikin malumai sun ambata alal aqal hurare guda hurare guda 17 hurare guda 17 alal aqal wanda idan mutun yayi addu'a ɗaya daga cikin wayannan hurin Allah yana karba to malam ya ambaci guda shidda eh, ya takaita akan guda guda shidda to dake muna fage na karatu ba laifi mu ambato fiya shiddan domin ɗan uwa su su amfana da wayannan ababen to idan kuma ah, ladabi na uku shine ya kasance mutun ya dace da lokacin da ake karban ake karban addu'a sai ma da yace sune guda shidda wahiya as sulsul akhir min al-layl eh, sulusin ƙarshe daga cikin dare wa indal azan da kuma lokacin da ake kiran sallah eh, wa bainal azan wal iqama da kuma tsakanin kiran sallah da kuma iqama wa adbaris salawatil maktuba da bayin sallar farilla wa inda su'udil imam yawm al jum'ati ala al minbar da kuma lokacin da liman ya hawo minbari na ranar juma'a hatta tuqda as sala har a kare wannan sallar ta ranar juma'a wa akhir sa'atin ba'da al-asr da kuma eh, sa'ar ƙarshe bayan sallar la'asar min zalika yawm na daga wannan na daga wannan wuni wayannan su ne ababe guda shidda da malam ya ambata wanda kuma kowanne daga cikin su yana da yana da eh, tabbaci a hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na farin malaci al-thuluthul akhir thuluthul akhir ai dai bisan ukun ƙarshen dare malai suka ce ana gane dai bisa ukun karshen dare ne daga lokacin da rana ta fadu sai ka kiyasta yaushe karfe nawa rana take faduwa sannan kuma karfe nawa alfijiri na biyu yake ketowa to sai ka auna wayannan awowin baki daya sai ka raba su gida uku to wannan kashin karshe shine as-sulusul akhir ina fatar mu fahimta wanda kowa sai ya je wa kansa lisahi na yaushe ne thuluthul akhir kin yake farawa kuma ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda annabin Allah yake cewa yanzulu rabbana tabaaraka wa ta'ala kull lailatin ila ila ila sama'id dunya hina yabqa thulthul layl al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lah wa man yas'alni fa u'tiyahu wa man yastaghfirni fa aghfir lah annabin Allah yake cewa yanzulu rabbuna tabaaraka wa ta'ala ubangijinmu mai girma da yana kowa kulla lailatin kaga kulla lailatin kowane dare inji annabin Allah a kowane dare ubangi subhanahu wataala yana saukowa ila sama ila ila sama'i dunya zuwa ga sama ta duniya wannan sama wannan ta duniya hina yabqa thuluthul layl thuluthul layl al-akhir lokacin da yayi saura dai cikin ukun daren karshe dai eh, cikin ukuna karshen dare to a wannan lokacin ne fa yaqulu sai Allah yace man yad'uni wa zai roƙona Allah yana shida waye zai tashi ya roƙe ni a wannan lokacin ai fa astajibu lahu ni kuma nayi alƙawarin zan karba masa idan ka roƙi Allah a wannan lokacin Allah ya ce zan karba maka duk buƙatarka wa man yas'alni kuma wa zai tambaye ni fa u'tiyahu ni kuma Allah in basa wa man yastaghfirni fa aghfir lah kuma waye zai nemi gafara ta Allah ce ina na? da gafarta masa inji Allah subhanahu wataala wannan hadisi ne wanda sahihi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda sai huri na biyu da malam ya ambata shi ne wa indal azad a gun kiran sallah gun kiran sallah ma'ana bayan bayan kiran sallah lokacin da lokacin da mutun ya yayi ladan yake kiran sallah nabi ta ku fadi abin da yake fada idan yace Allahu akbar Allahu akbar kuma ku fada sai kun zo wajen in ya zo wajen eh hayya ala as-salah sai la haula wala quwwata illa billah idan ida kai Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma har zuwa ƙarshen addu'a to idan ka roki Allah bayan kayo manzon Allah salati to Allah subhanahu wataala yana karban addu'a a wannan lokacin ya tabbata a cikin eh, sunan na Abi da kuma eh, sunan Darimi eh, hadisi Sahal dan Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu wa arda annabi Allah yake cewa fintani la turaddan addu'ar guda biyu ba a mayar da su inji annabin Allah addu'ar mutum guda biyu annabin Allah ce la turaddani la lin nafi la turaddani har abada suka yi addu'a Allah baya mayar da su sai annabi ya ce addu'a wa inda nida shine yin addu'a gun kiran sallah lokacin da ladan yayi da kiran sallah wa inda al da kuma lokacin da ake ake gaban abukanan gaba ake ake cikin yaki haka kaga ya tabbata a wannan hadisin kuma malamin hadisi suka ce wannan hadisi sahihi ne cewa a lokacin da ladan yake kiran sallah idan ka roki Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala yana yana karba domin yanzu ma sai kaga ana kiran sallah ba ba mu damu ba kuma kiran sallah fa akwai akwai alkhairi da albarka a cikin sa kai wasa da da da kiran sallah kuma masu kiran sallah sun fi kowa tsayin wuya a ranar tashin tashin alkiyama koda ku bi za ku yi sallah to ku kira sallah koda ku bi za ku yi sallah ku kira sallah kuma annabi ya karantar a bukhari cewa hadisi akwai hadisi a bukhari cewa idan idan ka shiga cikin wani huri da kake ana sanyi misali sai ka zo huri ka jazahi annabi yace kai ka kira sallah a wannan hurin saboda hurin bai da kyau akwai akwai miyagun aljinnu a wannan hurin sai ka kira ka kira sallah shi dan iblis in ana kiran sallah baya iya tsayawa bai iya bai iya tsayawa iya inda takalmi suke iya tsayawa nan yake kai baya son ya ji ya ji wannan kiran kiran sallah daga cikin abun da ke korar shedanu shine mi kaga kenan bai da za a samu shedanin azumi tare da tare da ladani ashe kaga ladani ba ba mutane bane <laughs> Allah Allah ya kara musu karama da falala eh, sai eh, wannan hadisi wannan hadisi yana tabbatar da cewa kenan addu'a ana karɓar ta a lokacin da ake kiran kiran sallah sai malaci wa bainal adhani wal iqama da kuma tsakanin kiran sallah da iqama daga kiran sallah lokacin da aka kare kiran sallah kakin kuma a tada sallah iqama kenan ko ita ma addu'ar ana karba kamar da tabbata a hadisin annabi eh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa ana karbar addu'ar mutum bayan bayan bayan ya kira ya kira bayan kiran sallah eh, wanda annabin Allah yake cewa hadisin eh, al-Imam Tirmidhi da kuma Abi Dawud hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda manzala yake cewa la yuraddu du'a bainal adhan wal iqama la yuraddu al adhan ay la yuraddu addu'a bainal adhan wal iqama Allah baya mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama duk abun da zaka roka matukar matukar baka yi baka sanya gaggawa ba baka yi garaje ba kuma baka roki Allah abun da yake akwai yanke zumunta a ciki ba to Allah subhanahu wataala yana karba ma yana karba ma mutum aka tsakanin kiran sallah da da da iqama addu'a karbabiya ce sai malai yace wa adbaris wa adbarus salawatil maktuba da bayan sallar farilla a wannan ne malamai suka dan tattauna akan me ake nihi da adbarus salawat wanda tsauri mafi rinjaye abinda malamin rinjayar da shi shine bayan sallah kafin sallar sallah ma'anar bayan tahiyar karshe kafin sallame sallah saboda bai tabbata ba kamar da na faɗa a satin da gabata cewa annabin Allah yayi sallar farilla yayi addu'a du'a mas'ala bai tabbata ba amma dai kan ana addu'a bayan kafin mutum ya sallame ya sallame sallah kamar da ya tabbata eh, a hadisin a hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisin hadisin ah, abu umama hadisin abu umama ta Allah ya kara masa yarda aka tambaye manzon Allah ayyud du'a wa asma' wace addu'a ce Allah yake yawan saurare yake yawan karba qala sai yace jawful layli wa dubur salawatil maktubat tsakiyar dare addu'ar da aka yi a tsakiyar dare da kuma addu'ar da aka yi bayan bayan sallah ta farilla ashe idan ka zo sallar farilla ka zo tahiyar karshe bayan kai tahiya kayo manzon Allah salati ka roki Allah ya kare ka da ababe guda hudu kuma sai ka roki Allah haka manzo Allah faɗa sai ka roki Allah bukatunka ka ga wa Allah abinda abun da kake da bukata sai guri na na biyar wa inda su'udil imam yawm al-jum'ati ala al-minbar da lokacin da liman ya hawo minbari a ranar juma'a eh, hawar minbarin liman ranar juma'a abu ne wanda yake da girma kware da gaske kasancewar hatta mala'iku suna aje aikin da suke yi su zo suwari abinda liman zai karanta a khutba ce sun ya kaka kuskure ka zamanto kullun cikin reta eh, masu masu latti a zuwa juma'a sai zamanto sai an kare khutba ko sai an fassara Eh, malu suke cewa duk wanda zai zo ranar juma'a bayan liman ya fara khutba to a cikin listin da za a kai wa Allah babu sunansa saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke cewa eh, ranar juma'a mala'iku suna tsayawa bakin kofa suna dokar suna rubuta sunayen wanda suka zo masallaci suna dokar sura video yakin masu wanda suka zo masallaci sai annabi Allah ya ce idan liman ya zo sai su dike takaddun su ma sai go masallaci su sawari sauran khutba a shekara duk wanda yazo an fara khutba babu sunansa a cikin a cikin wannan takardar Allah subhanahu wataala ya ya gyara zukatan mu a lokacin da imamu ya hawo ya hawo ya hawo minbari a ranar juma'a to Allah yana karba addu'a kamar da yazo a a cikin littafin eh, Nailul Awtar eh, hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يقول لنا cewa fi sa'atil jum'ati hiya ma baina an sa'ati annabi sallallahu yaqulu fi sa'atil jum'a hiya ma baina an yajsal imamu ila an yaqdi an yuqda as-salah annabi Allah yace game da game da abin da ya shafi addu'a ranar juma'a da ake karba lokacin da Allah yake karban addu'a ranar juma'a manzo Allah ce hiya ma baina an yajlis al-imamu ila an yuqda as-salah shi ne lokacin da liman yake zaunawa a minbari kaga idan ya shigo kenan za a zai ga da mutane ya zauna a kira sallah sani ya fara khutba to wannan zaman da zashi daga wannan lokacin har zuwa a ƙare sallah watan eh, wannan lokacin shine ake karban addu'a duk da wasu malamai sun danyi sun danyi martani akan wannan maganganun kuma sun yi shakku akan wannan hadisi sai dai wannan hadisin ya tabbata kamar da al-Imam al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya yayi bayani Eh, don haka eh, wannan maganar ta cewa ranar juma'a ana ana karban addu'a hadisi ne mai inganci kware da gaske to sai dai abinda mal suka yi sabani akai sa shine wani lokaci ne kamar da lokaci na biyu zai zo da mal cewa akhira sa'atin ba'a da asr min zalika al-yawm da kuma sa'ar karshe sa'ar karshe daga daga abun nan daga wannan ranar bayan sallar bayan sallar al eh, wanda ya tabbata hadisin Abdullahi dan Sallam Eh, ai Musa Abdullahi dan Sallam ko eh, radiyallahu an wanda yake Kirista ba Yahudan da ya musulunta eh, har lokacin da ya musulunta yazo wajen Annabi sai ya ce masa ya san Yahudawa da sharri yace ka kira bari in boye sai ka kira su ka tambaye su waye Abdullahi dan Sallam sai Annabi ya kira su yace man huwa Abdullahi bin Sallam suka ce ai mutum ne mai karanci Karimun ibnu Karim ibnu Karim mutum mai karanci dan manya babba ne dan dan manya eh jikan manya ne to sai annabin Allah ya ce ya kuke tsammanin idan Abdullahi dan Sallam ya musulunta suka ce ina ai ba zai musulunta ba sai fitar ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah suka ce ka sharruna wa bin sharruna wa bin sharruna ai dan iska cikin mu kenan <laughs> to Abdullahi dan Sallam ya karanci at-Taurat yayin da baka tsammani wata ne yana zaune a gun Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Saka ɗauko dauko zancan yace inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdul mu'min yas'alu Allah fiha khairan illa ataahu iyya a ranar juma'a akwai wani lokaci a ranar juma'a akwai wani lokaci ba wani bawan Allah musulmi mai imani da zai dace da wannan lokacin da zai dace da wannan lokacin ya roki Allah subhanahu wataala yana mai sallah cikin wannan lokacin face Allah subhanahu wataala ya ya karba masa ya ba su abin da yake tambaye yake roko sai sai suka tambaye sai wani lokaci ne tunda ya karanta at-taura sai ce shine lokaci sa'a bayan asar sai ya ce au ba'daha ko dai wani lokaci daga cikin eh, ta wani dan bata kai awa ba da kai awa ba wani lokaci daga cikin ta sai yake cewa sadaqta ya rasulullah kai gaskiya ya annabin Allah haka yake cikin at-taura haka yake cikin at-taura cewa wani lokaci daga cikin daga daga inin inin juma'a a ƙarshe daga ranar juma'a bayan sallar bayan sallar la'asar to ana karban addu'a sai suka ce ai annabin Allah ya ce yusalli yana sallah alhali kuma bayan sallar la'asar ba a sallafa ba a salba wata sallah sai magriba sai suka ce ai baka ji abin sai ta musu ku ji abin da manzon Allah ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutun yayi sallah ya zauna yana jiran wata sallah za a dinga rubuta masa ladar yana son sallah ne idan mutun yayi sallah ko ka zo kana jiran sallah kana zaune a masallaci kana jiran ayi sallah to annabin Allah ce za a rubuta maka ladar kana yin sallar ne ina fatar mun fahimta da haka wannan lokacin eh, na bayan sallar la'asar ana karban addu'a kwarai to su wayannan sune abinda malam ya ambata guda guda shidda to kari akan abinda malam ya ambata shine eh, daren lailatul qadr ana karban addu'a daren lailatul qadr Allah yana karban addu'a kamar yadda tabbata hadisi al-Imam al-Bukhari hadisin da Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda ya fitar da shi annabin Allah ya ce man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwa a daren lailatul qadr yana mai imani ga Allah subhanahu wataala yana mai neman yardan Allah subhanahu wataala ladagun Allah to annabin Allah ya ce ghufira lahu an gafarta masa ma taqaddama min dhanbi duk abin da yayi na zinubansa kuma ga hadisin Aisha radiyallahu anha nake cewa ya annabin Allah ya kake gani ni zan faɗa idan Allah ya datar da ni da lailatul qadar sai take ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai rangwame ne mai tausasawa ya Allah ka rangwanta kana son a rangwamta Allah ka rangwanta ni eh, kaga wannan hadisi ingantacce ne cewa addu'a a qadri Allah subhanahu ta'ala yana karba haka addu'ar addu'a a cikin watan ramadana baki daya a watan ramadana gaba daya addu'ar mai azumi ya ce wanda tabbata a cikin sunan abi dawud da kuma littafin al-imamu tirmizi da Ibn majah da muslim da al-imamu ahmad hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa thalasu da'awatin mustajibatin la shakka fihinna addu'ar mutum guda uku karbabbiya ce ba kwankwanto a game da wa'annan wa'annan addu'o'in daga ciki sai manzo Allah ce da'watu sa'imi addu'ar mai azumi a duk lokacin da mai azumi zai addu'a musamman a wajen budin baki duk abin da zaka roki Allah subhanahu wataala Allah yana karba eh, Me azumi mai azumi ba karbin mutum bane ga agun Allah subhanahu wataala duk abin da zaka roka idan koda ba azumin farilla bane koda nafila ne idan ka zo gun budin baki ka roki Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yana karba ma eh, wanda yake mai azumi sai ce da'watul musafir da addu'a wanda yake bulaguro wanda yake cikin halin tafiya Eh, duk wanda ya kama hanya ya bar garin su ko kasar sa yana cikin halin bulaguro idan yayi addu'a Allah subhanahu wataala yana karba masa sai manzala ce da'watul mazlum wa da'watul mazlum da kuma addu'ar wanda aka zalunta a huri na bakwai da Allah yake karban addu'a shine watan cikin tsakiyar dare kamar da makaranta a hadisin da ya gabata cewa eh, a tsakiyar dare Allah subhanahu wataala yana yana karban yana karban addu'a a tsakiyar dare hadisin da Abu Umama da ce manzo Allah ayyud du'a asma qala eh, jawful layl al-akhir tsakiyar dare da idan mutum ya tashi cikin dare yayi yayi addu'a Allah subhanahu wataala yana yana karba wuri na goma da Allah yake karban addu'a shine eh, lokacin da ka hadu da abokan gaba idan makiya suka sanya ku gaba ka fito ya haƙi za a yi mubaraza to idan muka roki Allah subhanahu wataala Allah yana yana karba ribi tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam manzo Allah yana yawaita addu'a lokacin da aka fito aka fito wajen yaki yana yana yawaita yau addu'a kaga shi lokacin da aka fito ai eh, ghazwatu khandaq annabin Allah addu'a yake yana sallah yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala a ƙarshe Allah ce waqafa Allahu almu'minina itan babu eh, ba ai yakin ba amma suka yi suka yi suka yi nasara kaga addu'a a wajen abokanan gaba tana tana tasiri kwarai da gaske sai huri na 11 inda sujud shi ne lokacin da mutun yayi sujuda ka dora goshinka da ƙasa ko ka dora goshinki a ƙasa idan kike addu'a ko kai addu'a Allah yana karba idan mutun ya dora goshinsa a ƙasa lokacin da yake cikin sallah to Allah subhanahu wataala yana karba kamar da tabbata hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi kusa eh, mafi inda bawa yake kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake sujuda ma'ana bawa ya fi kusa da Allah a lokacin da ya dora goshinsa da asa sai annabin Allah ce fa akthiru du'a ku yawaita yin addu'a eh annabin Allah ce fa akthiru addu'a ku yawaita fi'li amri ne fa akthiru du'a ku yawaita yin addu'a aina kenan a sujuda saboda ka fi kusa da Allah subhanahu wataala kuma kana da tabbacin abin da zaka roka Allah subhanahu wataala yana yana karba sai huri na 12 shine Eh, lokacin da zakara yayi cara idan ka ji carar zakara to kai addu'a bufatunka na alkhairi ka halarto da su abin da kake son Allah ya kare ka ka gai ruka ka fada wa Allah subhanahu wataala kamar da tabbata hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da al-Imam Tirmidhi eh, alaihim rahmatullahi ta'ala hadisin Abu Hurairah har yau Allah ya kara masa yarda annabin Allah ya ce idza sami'tum siyaha dikata fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan ce idan kuka ji charar zakara kyarar zakaru to fasallallahu min fadlihi ku yi gaggawar roƙon Allah daga falalarsa idan ka ji shigara yayi kyara alladin Allah ya ce in gaggawa ka ga wa Allah bukatunka fa innahu ra'a fa innaha ra'at malakan domin ita wannan zakarun wannan zakarun sun ga mala'iku ne sun ga mala'ika ne eh, kaga idan kai addu'a wala suka ce amin ai ka dace an kare ina fatar mu fahimta daga da ka ji zakara ya <laughs> yayi cara yi kokari ka ga wa Allah bukatunka in baka da zakara sai ka nemo ka aji <laughs> saboda ka dinga gane cewa ashe bala'iku sun halartu a gidanka <laughs> sai ka roki Allah subhanahu wataala sai annabi ce wa idza sami'tum nahiq alhimar idan kuka ji rurar jaki shine nahiq rurar jaki eh sai annabi Allah ce fata'awwadu billahi minash shaitani ko ki tsarin Allah daga shaitan fa innahu ra'a shaytanan domin wannan jakin bai rura sai in ya ga shaitan eh, idan ka ga jaki rura annabin Allah ce to shaitan ya gani sai ka roki tsarin Allah Allah ya tsare ka da sharrin shaitan amma kana jin zakara na kyara sai ku kare ka ga wa Allah Allah kaga halin da muke ciki ya Allah kaga yadda muka shiga cikin wayanin nan Allah kai ke yi Allah kai muna to Allah yana karba sai wurin nawa nawa kenan na sha uku inda shurbi ma'i zamzam in ka zo hurin sharwan zamzam sharwan zamzam ya samu gabata na faɗa muku daga cikin abu ne sa malamai ba sa yi zama sai sun je umara ko aikin aji. shine akwai bukatar a sha ruwan zamzam hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin al-imam al-bukhari hadisin eh, jabir dan abdullah manzalati ma'u zamzam lima shuribala ruwan zamzam Allah yana karban da duk niyyar da aka sha su da su idan zaka sha ruwan zamzam da niyyar ka haddace Qur'ani to sa'idon ka gani wallahi sai ka haddace dan manzo Allah la yantiqu anil hawa in kana son ka haddace Bukhari da Muslim sha ruwan zamzam shi yasa sai ibn qayyim ba sa zama ko da yace suna mallake da dakin Kaaba eh, saboda nan ne nan ne nan ne wurin yake eh, kuma yake da suna wanda da cikin likita yake bada labari A rubuce-rubucen likitan addini ke cewa a lokacin da cutar sida ta bayyana a duniya turawa suka rubu cewa babu bata da magani da an ce kana da ita shikenan kabari salamu alaikum wata daga cikin armiya armiya ce armiya sai ta gano ta karanta wani hadisi cewa habatu sauda daul likulli da'in illa al-maut habatu sauda tana maganin kowace rashin lafiya banda mutuwa sai kuma ta ga hadisin ma'u zamzam lima shuribala akan ajima ta ta kaura ta koma Saudiya da zama ta sha ruwan zamzam kuma ta sha habbatu sauda da aka zo aka auna ta garamta warke malam likita suka ta cike, wai me dalilin ce ina idan yazo aslamtu ba sulaiman lillahi rabbil alamin kace <laughs> ai ta musulunta ta gano cewa ashe abun yana can daga kai ma ka sha ruwan zama duk abin da kake fama da shi na cikin ka rashin lafiya ko damuwarka a duniya to in zaka sha ruwan zanzan ka buga fada ma Allah ko to zaka samu dacewa da ikon Allah subhanahu wataala sai huri na 14 shine lokacin da ruwan sama suke samkowa lokacin da ruwan sama suke sabka idan mutun ya addu'a Allah yana karba ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sintani qaturat dani addu'a guda biyu ba aka mayar da su addu'a inda nida wa tahta al-matar eh, imam al-albani ce wannan hadisi hasnun eh, hadisi ne ingantacce annabi yace addu'ar mutane guda biyu Allah baya mayar da ita addu'a lokacin kiran sallah kuma da lokacin da ake sabkar da ruwan sama idan Allah yana sabkar da ruwan sama wata mu'iza ce daga cikin ikon Allah to ka gaya wa Allah bukatunka ka ja bakinka zaka ga abin mamaki insha Allah sai wuri na sha 15 shine addu'ar wanda yake cikin damuwa idan mutum ya shiga cikin damuwa Allah yana karban addu'arsa karanta Qur'ani Allah ya ce amma yujibul muqarra idza da'ahu wa yakshifu wa yakshifu as-su'a har an yu ai shi Allah shine wanda yake karba ma wanda shiga cikin damuwa da ka shiga damuwa kawai tuna Allah subhanahu wataala ga yawa Allah bukata an kare ina fatar mun fahimta kuri na 16 shine a lokacin da aka zalunce ka in aka zalunce ka kai addu'a tana karba annabin Allah ya ce salasu da'awatin mustajibatin laysa bainaha wa bainallahi hijabun addu'ar mutane guda uku karbabbiya ce tsakaninta da Allah ba ta da shamaki daga ce sai manzon Allah ya ce wa da'watul mazlum da kuma addu'ar wanda aka zalunta wani hadisi ya cewa wa ittaqi da'watul mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun sai huri na ƙarshe na 17 shine a halin bulaguro idan kai tahiya daga nan zuwa kunni kadai zaka tafi tuka gaya wa Allah bukatunka Allah subhanahu wataala yana yana karba Allah subhanahu wataala ya karba mana baki daya wannan a karshe kenan a takeice a lokacin da ake karban ake karban addu'a daga kowanne sai ya samu nashi kasansa Allah ya taimake mu kuma Allah ya karba muna mala yace wasadafa khushu'an ladabi na hudu shine ya dace da kuma qasai eh, khushu'an fil qalbi kin tsoron Allah khushu'i a cikin zuciya mutum eh, addu'ar ta dace da da jin tsoron Allah ko kuma khushu'i a na zuciya mutum ya tsoraci Allah a zuciyarsa wankisaran baina baina yadayin rabb da kuma watan karaya tsakanin eh, hannayen ubangiji mutun ya kareya, ya zamanto abun tausayi gaban Allah subhanahu wataala wa dhullan lahu kuma yana kankantar da kansa kaskantar da kansa dhullan lahu yana mai kaskantar da kansa gaban Allah gaban Allah subhanahu wataala domin duk girman ka duk mulkin ka duk karatun ka duk abin da kake takawa da shi kai ba kowa bane gaban gaban Allah subhanahu wataala saboda ita kai da kai da duniyar gaba ɗaya ba komai bane Eh, da kai da ba da kai ba Allah subhanahu wataala zai mulki sa kuma babu abin da zai takura wa mulkin Allah kuma kuma fahimta shi yasa annabin Allah ce da za kowa ya fajirce ya kiya ba abin da zai rage a mulkin Allah subhanahu wataala domin Allah yana da isassun masu bauta masa isassu yanzu ka dibi ko da barka hadisi a bukhari cewa duk mutum yana tare da malaka guda takwas hadisi ne a bukhari duk mutum mu a mutanen duniya mu miliyar bakwai da wani abu 7 milliard quelque chose haka wayannan ka dibi haka yi multiply par 8 e, kaga kenan sun ba zance ko sannan kuma ga malaiku ke sama ta fadaya ga ta biyu ga ta uku ga ta hudu ga ta biyar kuma ga waya hamilu arshi rabbika kuma ga masu hukun aljanna ga wanda ke cikin wuta ai sun kisa ko haka ko kai in kai kanka ne ba kai ma kanka ne ina batar tarbun fahimta shi Allah ya wadata ubangiji subhanahu wataala wadatacce ne kudaka wa dhullal lahu da kaskantar da kai game da Allah gaban Allah subhanahu wataala wa tadarruan da kankantar da kai kalamun to mai kankantar da kanka gaban Allah subhanahu wataala a halin migabtun kake addu'a sai ce wariqa kuma kana mai tausasawa kana mai tausasa lafuzzanka ga Allah subhanahu wataala idan ba a sa Allah tilas ba a sa Allah tilas dole sai ka dinga isti'malin kalamai masu masu laushi masu taushi masu dadi kaga wa Allah subhanahu wataala wastaqbala ad-da'i qiblata kuma wanda yake addu'an ya fuskanci al-qibla ladabi na nawa kenan wannan shine na tara ladabi na tara shine istiqbalu al-qibla inda du'a fuskantar al-qibla ka jibi al-qibla lokacin da zaka zaka zaka yi zaka yi addu'an sai ladabi na kuma ce wa kana ala taharatin kuma ya kasance kana cikin tsarki mana kai kana da arwalla kaga kakka ka daina zama daga babu arwalla musamman masu yau karatun Qur'ani wanda yake son hadda ta dinga zuba masa kakka zauna baka da yanzu ne ana ganin bai gare ka eh, yanzu ne ana ita zama da arwalla yana sanya Allah ya dinga yin sa mala'iku su dinga maka salati eh sannan kuma yana taimaka maka samu karfin jiki da lafiya ka gwada ka gani in zaka fito gidanka kai arwalla Eh, in ta ka sake wata da banto ko da shi cikin arwalla to naka dinga jin kanka cikin nishadi da karfi da kuma har jika kai kana ganin kanka sama sama <laughs> in wani aljini ma zaka ga kana kai balo da shi saboda kana cikin wata kariya zama da arwalla ba karamin al'amari bane don haka eh, wa kana ala taharatin ya kasance akan tsarki tsarkin nan kuma kasance tsarki guda biyu tsarkin zuciya da kuma tsarki na na gabai na jiki da mutum zuciyar ta babu shirka sada kuma gabanka babu babu najasa da kazanta wa rafa'a yadayhi eh, wa rafa'a yadayhi ila Allah ta'ala kuma ya daga hannayensa zuwa ga Allah ladabi na sha ya daga hannayensa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka annabi Allah yake cewa ubi subhanahu wa ta'ala yana mai kunya ne mai karanci Allah yana jin kunyar ka daga hannayenka sama ka roki sa Allah ya kadan mai da hannayenka Allah bai karba ba Allah akwai kunya gare sa sifa ce ta Allah subhanahu wataala kunya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai akwai shi da mi da kunya suka ce har annabin Allah ya fi budurwa ai eh, kunya a lokacin da take tafi saman hanya annabin Allah akwai su da da kunya kuma kace mutun ya zauna ya ce shi bai kunya ko wani ya rasa wani abu na bangare na imani dan alhaya'u min imani ko wace ko wani hadisi shu'batun min al-imani ana son mutun ya zamanto mai kunya to Allah yana kunya to in Allah zai yi kunya min babi aulani da kai mu zamanto masu masu kunya kuma wanda ya kamata ka kunyata a rayuwa shi ne Allah subhanahu wataala yanzu wani zai kunya yana jin kunyar a biyo a gansa yana kallon abin da bai kamata ba ko Indiya ko kuma yana kallon ɗan mata a Facebook ko TikTok amma in ya shige cikin gida daga shi sai da ra to zai iya kallon komi kaga wannan ya tabbatar da baya kunyarwa Allah subhanahu wataala idan idan lam tastahi fasna ma shi'ita in baka jin kunya kai duk abin da kake kake so a rayuwa wal subhanahu wataala ya samu sifatu da sifata ta kunya da haka daga hannaye a wajen addu'a na daga cikin abin ladabin da ke sanya Allah ya karbi addu'a malaci wa bada'a bihamdillahi sai kuma ya fara da godiya kaga dukkanin wannan fa yanzu ne za a fa ba shi addu'ar ba ana ladabi na 12 ba kai addu'ar ba wa bada bihamdillah bihamdillah ya fara da gima Allah godiya wa sana alaihi da kuma yabon Allah ka gode ma Allah kuma ka yaba su Allah yana son yabo eh as-sana shine yabo alhamdu kuma godiya ita godiya ta ta hade kalmar as-sana eh shamilat as-sana ta hade abin nan eh, ta hade ta hade wannan as-sana to ka gode wa Allah kuma ka bi Allah subhanahu wataala Allah yana son fadanci ubangiji yana son yana son fadanci yanzu baka ga dan mama ba in ya san kai alhaji ne ko damun aure aka zo kana kallon su daga ana ana ta kada musu a kira shi a kira babansa a kira kakansa a kira kakarsa ana watsa sa daga ga kawai bai san lokacin da zai fiddo baya ya bayar to kaga min babu aula ka zamanto kai ka zamanto dan eh, ma ba gaban wa gaban Allah subhanahu wataala kai bi Allah kuma ya cancanta da mi da ayyabesa Allah ya cancanta shi ya cancanta da ayabe sa sallallahu thumma sanna bis salati ala muhammadin abduhu wa rasuluhu sannan eh, eh, abdihi wa rasulihi thumma sanna sannan kabi sannan yabiwa yabo da godiya wa Allah sai ya biyo ya biye da wannan abun yau manzo Allah salati ma'ana bayan ya guyi ba ya gode ma Allah ya yabi Allah to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salati yace ala muhammadin yayi salati akan annabi muhammad wanda yake abdihi bawan Allah ne annabi bawan Allah ne kuskure ne kace annabi baba annabi bawa ne haka yace ana abdu ni bawa ne eh, yace kakku kakku zugare da yadda nasas ku zuga annabi mu Isa yace ni bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne kuma wurare da dama a Qur'ani Allah ya tabbatar cewa annabi bawan Allah ne wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu subhanalladhi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala al-furqana sai ga lokacin muna ba abdi ba shi bane to in annabi bai zan bawon Allah ba waye zai zamto bawon Allah mafi cikin sunan da annabi yake so ka kira shi ka ce masa abdullahi bawon Allah to da haka annabi bawon Allah ne wa rasulihi kuma dan aikin Allah ne mission ce ya zo ya gabatar a duniya kuma ya gabatar sallallahu alaihi sallam. Allah ya ƙara salati akan sa to bayan kai salati kuma qaddama bayna yaday hajatihi at-tauba sannan ya gabatar da tuba da istighfari kafin ya gabatar da bukatarsa kafin ka bade bukatarka to kai kai istighfari kuma ka tuba ka ka roki Allah ya gafarta maka zunubanka kame ka kana cewa kai laifi kai ne laifi ne ka amshi laifinka gaban Allah subhanahu wataala kuma ka roki Allah ya gafarta maka har yanzu ne ba a zo da addu'ar ba ana taladubba ko ana koya mu da zamu yi mu yi addu'a ashe mun sha bugawa gehe kawai mutun ya tashi kawai Allah ka ba Allah ba ni bag Allah kawai kai abu kawai gaya kawai abun gaya ba ba tsari malam ya karanta da muladubba sai ta summa qaddama sannan ya gabatar baina yadai hajatihi gabanin ya bi gai bukatar sa at-tauba wal istighfar ya gabatar da tuba da kuma istighfari to bayan yayi ya gabatar da tuba da istighfari summa dakhala ala Allah sannan kuma ya ya shiga gun Allah subhanahu wataala ya shiga akan Allah subhanahu wataala wa alaha alaihi fil mas'ala ya nace in ka zo kuma ka nace in ka fara addu'ar ka fara yanzu kuma la sai alaha kana eh ka zaki eh babu gaban Allah ba a zaki ba ba a cewa ka zaki kwarai eh duk yadda kai an an yi wannan sun fi ka iyawa ko to gaban Allah so ake ka ka zaki wajen addu'a ka nace shi alaha wata wata wata mallaqahu sannan kuma ka kallashi Allah to tunda ba a sa shi dole ko to kallallashe shi shine tamallaqahu kararrashi Allah subhanahu wataala kallallashe shi wada'ahu kuma ka dinga roƙon Allah rabbatan wa rahaba kana mai kaunar abun da ke wajen Allah kuma kana mai tsoron abun da ke wajen Allah na azaba kana fatar alkhairin Allah kuma kana jin tsoron azabar Allah subhanahu wataala malai ce sai ladabi na 19 ko wa tawassala ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi kuma kai tawassuli kai kamun kafa da sunayen Allah da sifofinsa ana buƙatar kamun kamun kafa e, ka san ko nan duniya ana kamun kafa ko to bi babu aula in zaka je wajen Allah kai ni kai kamun kafa amma ba irin kamun kafan an bid'a ba eh ba irin kamun kafa da an bid'a ba kusan kamun akwai at-tawassul al-mashru'i kuma akwai at-tawassul al-bid'i akwai wanda musulunci ya yarda da shi kuma akwai wanda musulunci bai yarda da shi ba shine kai ba za ka gaya wa Allah bukatar ka gaba da kanka sai dai ka gaya wa akramaka shehu shi kuma ya kai ta wajen Allah subhanahu wataala kamar dai zaka zo bada shugaban kasa in ka je dai to akwai kabi ne sai dai ka gansa ka shiga ta wajen shugaban kasa to shi Allah ba da sabu da Ba ya da wani shugaba ya da wani bai da wani wani secretary da wani shamdi kabine duk bai da kai kake da buƙata wannan na kana jin tsoron ana iya kawo maka farmaki eh amma ba wanda sai kai wa Allah takakka eh ba shi ba shi ba shi babu shi ba wuce. don haka kai tawassuli kai kamun kafa da sunayen Allah wa sifatihi da sifofin Allah subhanahu wataala wa tauhidihi da kadaita Allah subhanahu wataala duka wannan ana kamun kafa da shi ana kamun kafa da da sallah ana kamun kafa da zakka ana kamun kafa da Allah da ta hanyar yin azumi ana kamun kafa da Allah ta hanyar biyayya ga uwaye ana kama kafa da Allah ta hanyar ciyar da iyalinka ka mata abinci ka shinkafa kaza ta ja da kyau ta biya mashi da exotic ka ce to Allah kage da muke fama eh kage wa Allah bukatu kai kamun kage tawassuli da shi ina fatar mun fahimta kana aika sai litafai ka kai masallaci ko makaranta ko ka je ka tambayi akar maka Allah wani litafi kake bukata sai ka so ka ci. to Allah yana tawassuli da wannan aiki da ne alkhairi Allah ga bukata ta sai ga wa Allah bukata ko samu wani maraye ka sai masa kaya ko ka sai masa belo ko mashin ko wani abu rike larura karatun sa, sai ka gaya wa Allah kai kamun kafa da wannan shi muka rasa yanzu ba a kamun kafa da ayyukan alkhairi ba ma kamun kafa to wajen Allah ana bukata ka dinga kamun kafa ka dinga tawassuli malaci wa qaddama baina yaday du'aihi sadaqa kuma ya kasance ya gabatar kafin addu'arsa ya gabatar da sadaka ya zaman to kai wani abu na na sadaka ka gabatar da wata sadaka to nan fa kala kala ce akwai sadaka ta gabai kuma akwai sadaka ta zuciya kuma akwai sadaka ta aljuhu eh kowace ana son kai akwai sadaka ta gabbai gabanka zai iya yin sadaka domin takawa zuwa masallaci sadaka kake yi takawa ka taka zuwa masallaci sadaka ne sannan kuma akwai sadaka ta gabbai har yau daga cikin shine ka sakan ba dan uwanka husa ka zaman to kawai an dari eh <laughs> kullun dai kana sakan ka zaman to abu sakan darira eh kamar kai ke hukun jahannama <laughs> ba ba ka dariya ana dan son ka dinga dan sakin asa wallahi akwai wasu irin mutane zaka gan su malam sun sha kunu mutum kamar irin kunun kan wannan <laughs> bai da kyawun kallo haka zaka ga mutun ya daure fuska ko sakan ma dan uwanka fuska shi kare kanshi ga mutun ka ga da kai malam ibrahim ne masha Allah muna shige ne sadaka dai ko baka bada komai wallahi sadaka dai tasbih sadaka dai subhanallahi kai sadaka walhamdulillahi kai sadaka allahu akbar kai sadaka kuma kuma ka hiddo cikin aljuka ka bayar sadaka ce to ka gabatar da sai kafin ka gai bukatar ka to sai malati fa idza da'a fa inna hadha ad-du'a la yakadu yurad irin wannan addu'ar ba a tsammanin za a mayar da ita idan mutun ya bi wa'annan ladabi guda 20 da muka ambata malati la yakadu yurad abadan har abada ba a sa tsammanin za a mayar masa da wannan addu'a eh, an riga an kare wala siyama malati musamman ba اذا صادف الادعيه التي اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انها مذنه الاجابه musamman ma idan mutum ya ci karo da addu'o'in da manzon Allah ya faɗa yace suna ana sa tsammani kaga in Allah yace ana sa tsammani to litahqiqi ne tabbas in ka roƙa ana karba baka. aw annaha ko ita wannan addu'ar mutadamminatul bismillahil a'zam ta kunshi sunayen Allah al-a'zam idan addu'a ta kushi sunayen Allah al-A'zam ismullahi al-A'zam ko kuma aka ce ana sa tsammanin ran in kai addu'a da ita za a taba maka to in addu'ar ta dace da addu'ar da manzon Allah ya karantar to an an lafiya ka ka bi wayannan sharuɗa ga lokaci kai ka kula da lokaci wayannan adabu guda 20 ka kiyaye to da ikon Allah addu'ar ka ba abin da zai hana maka tafiya. mace fa minha na daga ciki ma fi sunani abin da yazo a cikin as-sunan wa sahihu ibn hibban da sahihu ibn hibban min hadisi abdullah bin buraida an abihi daga hadisin abahu eh, Abdullahi dan buraida daga babansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sami'a rajulan yaji wani na mutum yaqulu yana fada annabin Allah yaji yaji wani mutum yana yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ushidu annaka anta Allah لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد yana fada yace Allahumma ya Allah inni as'aluka ni ina roƙonka bi anni saboda ni ashhadu annaka annaka anta Allah ina shaidawa take da zuciya cewa ba wani abun bauta da gaskiya sai kai la ilaha illa anta kuma ba wanda ya kamata a tan bauta ma da gaskiya sai kai al ahad wanda kake tilo kai kadai as-samad wanda ake nihi da bukata allazi lam yalid wanda bai haihu ba walam yulad kuma ba aihe sa ba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma bai da tamka guda daya a rayuwa faqala sai manzon Allah ya ce. lokacin da yaji wannan mutun yana fadin yana fadin wannan sai annabin Allah ya ce laqad sa'ala Allah bismi bismin bismi alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajaba annabin Allah ya ce haqiqan laqad kaga annabi ya kawo eh adatu tawkid guda biyu domin lamun tufidu tawkid kan tufidu tawkid kaga tawkid guda nawa kenan guda biyu sai ce laqad wallahi tabbas sa'alta Allah ka roki Allah bismi bismihi afwan bismi alladhi idha su'ila bihi a'ta da sunan in aka roki Allah Allah yana karba wa idha du'iya su'ila in aka roke sa a'ta yana bayarwa wa idza idan aka roke sa ajaba kuma yana karɓa. wa fi wani lafazi na imam eh, ibn eh, abu daud yake cewa laqad sa'alta allah bismihi al-a'zam ka roki allah da sunansa sa azam wanda yake mafi girma wa fi sunan aidan wa fi sunan wa sahih ibn hibban aidan min hadisi anas bin maliki annahu kana annahu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jalisan wa rajulun yusalli anas bin malik yake cewa na kasance tare da shugaban halitta muna zaune wa rajulun kuma ga wani namiji yusalli yana yin sallah summa da'a sai yayi addu'a lokacin da yayi tahiyya ta karshe yayi salati da annabi kamar da al ibn hajar al-asqalani ya kawo a sharhu a sharhin hadisin afa imam an-nawawi wa mantaba imam an-nawawi ya kawo sharhin hadisin yace yaga wannan Anas dan Malik wannan sahabin yana addu'a ne bayan yayi da tahiyya ta ɗarshe, yayi salati wa manzon Allah to sai yake fada sai yake cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta mannan badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum faqala an-nabiy sallallahu alaihi sallam. ga addu'a sai ce Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka bi anna lakal hamd kai ne can ka cancanta da maka la ilaha illa anta ba wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai almannanu mai yawan ta kyauta mai yawan badawa badi'us samawati wanda ya kaga halittar samai wal ard qasa ya zal jalali wal ikram ya ma'abuci girma da kuma karanci ya hayyu ya wanda yake rayayye ya qayyum ya wanda yake tsayayye فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي الله يتي لقد دعا الله باسمه العظيم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى النبي الله يتي حقيقا يا روki Allah da sunansa al-azim ne girma alladhi idza du'iya bihi ajaba wanda har aka roki Allah da wannan sunan Allah yana karbawa yana karbawa wa idza su'ila idan aka tambaye sa da wannan sunan kuma a'ata yana bayarwa su ismullahi alazam ba karamin abu bane ismullahi alazam ai man suka ce ko eh, wannan ah, khidir da Musa ta annabi Musa ta fi karatu wajen sa ai daga cikin da Allah ya mallaka masa a rayuwa shine ismullahi alazam eh al ismail Allah ya baka ismullahi alazam an kare saboda duk addu'a ka karbiya ce ku dibi sotun namal da Allah subhanahu wataala ya bada labarin gadan Balqis da Annabi Sulaiman da mulkin sa sai yake cewa ayyukum ya'tuni bi arshiha qabla ay ya'tuni sai ni suka sai ni Allah ya ce gaba qala ithritu min al-jinni ana atika bihi qabla an taqum min min maqamik to wa qala alladhi indahu ilmun min kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka farfuk wannan maganar malu suka ce wanda ya kawo gadan farkis ba aljari bane mutun ne وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك شيء يفيرود شوي قبل ان تقوم من مقامك الجني منه yace zan je in kawo gadan kafin ka shiga cikin gida ka biyo bukata ka fito kafin ka fito an kawo an kawo gadan to wanda Allah ya ba su billahi al'azam shi kuma ce kai ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuka ranka da dai kimtawa da idan ka kaki ka kimta an kawo maka gadan yana kimtawa kuma ya ambaci ismullahi al'azam sai ga gadan ya saka an an zo da dan eh an zo da dan sai sa ai ismullahi alazam ai eh, ismullahi alazam to ba kowa ba ake ba <laughs> eh ba kowa ba ake ba wanda in ka roki Allah da sunayen Allah wannan ismullahi alazam ko ana ka dace ka dace ka dace Allah ya datar da mu sai malamai sun yi sabani akan ismullahi alazam akan kauli guda uku kaulin farin suka ce suka ce babu wani abu da ake cewa ismullahi alazam dukkanin sunayen Allah azam ne dukkanin sunayen Allah gaba dai amma a kebance wasu a ce ga su ismullahi alazam suka ce babu eh sannan suka yi ta'awilin hadisan da ya kawo ismullahi alazam suka ce ai alazam bi ma'ana alazim wannan ra'ayin Ja'far al-Tabari ne da kuma Abu Hassan al-Ash'ari da jama'a eh, wasu jama'a bayan su irin su Abi Hatim ibn Hibban da Al-Qadi Abi Bakar suka faɗi wannan ra'ayi sai kauli na biyu suka bar suka ce ai akwai ismullahi al-azam sun yarda akwai ismullahi al-azam amma dai Allah ya koye sunayen bai ga mu kowa su ba ko kun bayyana suka ce akwai ismullahi al-azam amma dai Allah ya koye ya koye sanin kawai shi dai ya san ista'asara bihi shi Allah shi ne kawai ke da wannan abun to sai kauli na uku suka ce shine akwai ismullahi al-azam kuma an san su eh akwai su kuma an san su alimahu man alima wa jahilahu man jahila eh inna eh sai ibn ibn hajar al-asqalani da ya ambato wannan zance a fatahul bari imma mata mujalladi na sha 11 shafi na 224 zuwa da biyar sai yace to malamai sun yi sabani akan gan ismullahi al-azam son guda kauli guda 14 sai dai kuma akwai wasu wanda sun kai 40 wanda shi bai ambato ba akwai wanda sun kai 40 wanda bai ambata ba daga cikin abin da ya fada yace wasunci ismullahi alazim shine huwa kalmar huwa sai dai kuma malamai su musu raji suka ce ai huwa damiri ne ba isim bane duk da kashi na cikin da miri isim ne sai dai kuma ba ta wannan sigar ba suka ce ismullahi alazim shine Allah kalmar Allahu ita ce kalmar da ba wani da ake kira a duniya da wannan kalmar kuma kalmar ta fi kowace kalma maimaituwa a cikin Qur'ani ba wata kalma da tafi kowace kalma mai metuwa a Qur'ani kamar karmar lafazin Allahu! suka ce a'a kalma kalma eh, kalma ce guda uku Allahu Arrahmanur Rahim da Allahu da ar-rahman da Arrahim wannan suka ce shine ismullahi al'azam suka ce a'a Arrahmanur Rahim Al-Hayy Al-Qayyum Arrahmanur Rahim Al-Hayy Al-Qayyum suka ce a'a Al-Hayy dai Al-Qayyum shine shine ismullahi al'azam Al-Hayy Al-Qayyum suka ce a'a kauli na shidda suka ce al-hannan al-mannan badi'us samawati wal ard dhul jalali wal ikram al-hayy al-qayyum kuna rikewa ah. na bakwai suka ce a'a badi'u samawati wal ard dhul jalali wal ikram da suka ce dhul jalali wal ikram wannan kalmar shine kawai ismullahi al-azam da suka ce a'a Allahu la ilaha illa huwa al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad zance da suka ce kalmar ismullahi alazam tana cikin rabb rabb rabb saboda kalmar ce ita ce galiban annabawan Allah suke roƙon Allah da da ita a cikin a cikin alqur'ani zance na sha suka ce ina shine addu'an annabi annabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin zance na sha suka ce huwa alladhi هو الله هو الله الله الله الذي لا اله الا هو رب العرش العظيم sai zance na sha uku suka ce huwal mukhfi fil asma'il husna shi dai sunan ismullahi al-azim yana koyi cikin sunayen Allah guda 100 ba daya in kana son ka gano to ka je ka binciki sunayen Allah guda 100 ba daya ka bibi ma'anarsu zaka gano ismullahi al-azim sai zance na karshe suka ce shine kalimatu tauhid kalimatu tauhid ita ce la ilaha illallah to ɗan eh, uwa wa'annan kauli guda 14 na ambata wasu daga ciki hadisai ne sun tabbatar da wannan wasu kuma su daga ciki hadisan su da'ifai ne sai dai kuma babu lokaci ko ba lokacin da zamu iya zamu iya takaita zamu iya ambato su wannan hadisi da makaranta eh, akhrajahu wa akhraj al-hadithain al-imam ahmad fi musnadih ina jin ne kamata mu kwana akan ismullahi al-a'lam sai kowa ya fara daga yau sai ka je ka nemi ismullahi al'azam kai mata tayi wata kila ka zo daga dan balqis Allah subhanahu Ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da muka ambata kurakuranmu kuma Allah subhanahu Ta'ala ya gafarta mana muna tawassuli muna roƙon Allah da sunayensa al'azam ɗan kasuwa suka yi asara a cikin gobara Allah ya gida musu da mafi alkhairi bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna mahaifanmu Allah ya gafarta musu ya gafarta mana baki daya Allah ya sanya albarka a zurriyarmu Allah ya sanya albarka a rayuwarmu Allah ya sanya albarka a karatunmu Allah ya sanya albarka a rayuwarmu baki daya Allah ya sanya albarka a iyalinmu Allah ya sanya albarka a zamantakewarmu Allah ya kai mu duk abin da ke kara bayin sa nagari Allah ya iya mu da kansa duk wata bukata ta alkhairi muna da sunayen Allah al-azza wanda kai Allah ka san su Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi baki daya wani kasuwanci yake bukata wani aure wani haihuwa wani rashin lafiya ya sha masa kai Allah kai ke yi Allah kai mu da kanka Allah kai mu da kanka Allah ka gafarta muna ka sanya aljanna ce mu kuma mu baki daya wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته